dhe falënderojmë Allahun te bareke ve teala i cili na ka bo pjesëtar të fesë Allahu xhalla ve ala dhe na ka mundësu me lexu librin e tina dhe me ndjek sunetin e tina të pejgamberit alayhi salatu wassalam përshëndetje gjithashtu qofshin dhe mbi shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit vazhdojmë me lejen e Allahu xhalla ve ala në studimin dhe përmendjen e ngjarjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe përmendëm në ligjëratën e kalume njerëz të cilët e kanë pranue Islamin tek pejgamberi alayhi salatu wassalam në periudhën e thirrjes së fshehtë. Periudha e Pejgamberit alejhi salatu ves selam ka disa etapa dhe ka një kronologji e cila shumë e rëndësishme mu studiue. Rrjedhoja e ngjarjeve të Pejgamberit alejhi salatu ves selam dhe ai i cili nuk e studion këtë rrjedhojë të ngjarjeve nuk e kupton as Jetën të cilën neve jemi duke jetue. As nuk mund me ditë cili është menhexhi dhe metodologjia e pejgamberit alejhi salatu ves selam realitetin ku na jetojna. Sepse ngjarjet përsëriten. Allahu xhallahu ala ka ba kështu që ngjarjet mu përsërit dhe dispozitat mu përsërit. Dhe arritja e fitores ka disa shkaqe të cilat i ka përdor pejgamberi alayhis salatu was salam dhe nëse i përdorim edhe neve arrimi ata çka e ka arrit pejgamberi alayhis salatu was salam sepse Allahu xhallahu ala nuk e ka veçu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në aspektin e fitores në aspektin e fitores me diçka të jashtëzakonshme po me sebepe dhe faktor të cilat të gjithë njerëzit kanë mundësi mi mor ato faktor Të gjithë njerëz kanë mundësi mi mor ato faktorë vetëm duhet mi studiu dhe me me i zbatue ashtu siç i ka zbatu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tham që historia e ndihmon njeriun me kuptu akiden. Akidja mësohet si parime, si themele, po në aspektin teorik. Mirëpo, ajo e cila është e duhur është edhe aspekti praktik. Ajo e zbatimit, ajo e cila duhet mu mishru, mu manifestue, në gjurmë të njeriut, në fjalë të njeriut, në ato qëndrime të cilat duhet mi pas njeriu në realitetin të cilin jeton. Dhe jo me mbet akidja e zbrast në teori vetëm, ndërsa në praktik njeriu me qenë kitë komplet diçka tjetër. Edhe na e shofim pejgamberin sallallahu alai sallam me parimet themelore të akides, a ka pas mundësi ndonjë vepër e tij me ardhë ndesh me ata që e ka besue? A ka pas mundësi dhe një sahabi, një i vetëm, i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, me besu në teori të akidës, jo të fikhut, që mos bëhet përzierje, që mos bëhet përzierje dhe të futën lehtësimet e fikhut në aspektin e akidës, e besimit. A ka mundësi një sahabi me pas besu diçka tjetër, mirëpo në zbatim me konë diçka tjetër? Një, një, vetëm një sahabi i vetëm, asnjëherë. Asnjëherë në asnjë histori, merre shfletoje krejt histori çka ka ndodhë. Qoftë histori të cilat e shënojnë besimtarët edhe ulemat e besimtarëve, qoftë edhe historia çka e shkrujnë shkijet, orientalistat të ndryshëm. Perëndimor të ndryshëm merre dhe kshyre a mundesh me gjet një musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të kishte besu diçka, pra në brendinë e tij të ketë diçka tjetër e përjashtë tina dhe ajo çka doket për përjashtë me kon diçka tjetër, asesi. Sepse Allahu xhelle ue ala fillimisht i ka qortu, sikur që sot në këtë ligjërat do t'i shohmi cila ka qenë landa mësimore në periudhën e fshehtë të davetit. Ka pas landë mësimore. Çka ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e tij me çka i ka edukue në shtëpinë e Arqam ibn al-Arqam. Atij djaloshi 16 vjeçar të cilin e kishte zgjedh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shtëpinë e tij me qenë universiteti i parë i muslimanëve. Ka pas landë mësimore ku ku kanë mësu aty. Kjo ajet i cili qysh në Meke i ka e kanë pas parasysh sahabët a shumë njerëz nuk e kanë sot. Cili është kjo? Te Allahu është shumë e urryer. Shumë hidhrohet Allahu en tekulu ma la tef'alun që ju të thoni dhe të besoni diçka çka s'e zbatoni Çka, kjo është esenca e asaj çka njerëzit mos, mos kuptimin e kësajna, mos, mos perceptimin e kësaj çka lejojnë sende të kufrit dhe të shirkut, krejt bazuar në ata që beso ti diçka tjetër e vepro diçka tjetër. S'ka ekzistu kjo në, shok, në shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, andaj kjo është me rëndësi me mësu historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, dhe historinë e shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, se ato ma s'miri na tregojnë, cila është akidja e pastër, Cila është rruga drejt Allahu xhelle ue ala e cila s'ka dinakëri dhe shtrembërime dhe as lajka në këtë rrugë. është një rrugë e qartë. Sirati el mustaqim e ka qujtë Allahu xhelle ue ala rruga jeme e Allahut e drejta. S'ka këtu lakesa, s'ka korrupsione, s'ka mashtrime, manipulime. është e drejtë. Andaj Allahu xhelle ue ala qysh fillim ju ka tregu. S'ka diçka ju me besu e diçka mos me zbatu. S'munet. Nuk mundet ti me qenë prej përjashtë kafir, ama ti mrenda me bart akide të pastër. Kjo nuk ekziston. Kjo ekziston te filozofat dhe te ata të cilët janë sofistat të grekve. Pse? Sepse ata e paramendojnë dhe logjika e paramendon ti me shfaqë diçka dhe me besu diçka. Ama te Allahu jo. Te Allahu janë tri kategori. Besimtar, mrena jashtë, mos besimtar, mrena jashtë, edhe munafik, i cili prej përjashtë është besimtar dispozitat e e e njerëzve te Allahu xhel-le ue ala është mosbesimtar. I katërti te grekët ekziston, te muslimanët jo. Cili është i katërti? Mu kon jo musliman prej përjashtë, musliman mrena. Me pas qene që kish ekzistu kjo kategoria, e kish përmendë Allahu xhel-le ue ala, po assesi nuk e ka përmendë. Andaj, Është shumë me rëndësi me mësu historinë e pejgamberit a.s. jo si histori m'u flladit vetëm m'u fresku edhe si roman jo. Ato janë rregulla të jetës të besimtarit. Zbatime të përpikta të ajeteve të Allahut xhel-le ue ala. Zbatime të përpikta të Allahu të ajeteve të Allahut xhel-le ue ala. Andaj sonte do t'i tregojmë cilësitë e gjeneratës së sahabeve të parë, Ebu Bekrit, Othmanit, Omerit, Suhejb er-Rumit, Alijut, e kështu me radhë prej sahabeve, Bilalit, të cilët e kanë pranue islamin fillimisht. Çka kanë mësu? Çka i ka mësu pejgamberi a.s. fillimisht? Çka na intereson neve çka i ka mësu pejgamberi a.s. sahabet e parë fillimisht? Sepse qato sahabe e kanë shpërnda islamin nëpër dynja. E qato sahabe janë të cilët e kanë majt islamin kur është ka provue shejtani me e dridh. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju. Kur ka vdek Aliju, pastaj mo kanë fillue bidatet me të madhe. Madje edhe në kohën e Alijut janë shfaqë havarixhtë e ndryshëm, edhe në kohën e Abdullah ibn Omerit, djalit të Omerit radijallahu anhuma janë shfaq kaderitë e kështu me radhë. Kur janë shfaq? Kur e kanë lanë mësimin që e kanë pas sahabet e parë dhe kanë fillu diçka prej vetvetes. E kjo është ajo palca e devijimit. Na nëse dojna me pas akiden e pastër, kristale, mos me pas asni njollë në akide, merre mësoje akiden e Ebu Bekrit, dhe Othmanit, dhe Omerit, dhe Alijut, dhe Bilalit, dhe Erkamit, Dhe Suhejbit në fillimisht, kur e kanë pas. A, a e kjo ku, ku është e servume, ku është e paraqit në ajetet mekije. Maje men këtë rregull, në ajetet mekije, se ajetet ndahen në Mekës dhe në Medinës. Në Medine kanë zbrit Legjislacioni dhe sistemi dhe rregullimi i shtetit, dhe këto janë kategori tjera. Ajo akidja e pastër çka duhet besimtari me pas çdo gjendje, nuk mundet mu zhvesh prej asaj akidje asnjëherë, në asnjë çast, në asnjë vend, në asnjë kohë, është ajo akidja e zbritur në ajetet Mekkie. Është shumë e rëndësishme me mësue ajetet Mekkie. Njëna prej ajeteve Mekkie Mos gabo mi largu sytë prej atyre. Do t'i përmendmi një ka një çka ka dashur mi thënë Allahu xhallahu ala pejgamberit të tij me këto cilësi edhe xhematit të parë në përgjithësi. Turidu zinat al hayati dunya. Mos gabo mi largu sytë nga ata e duke kërku kënaqësinë e kësaj dunjaje. Pastaj thot Allahu xhallahu ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu dhe mos gabo me respektu atë njeri të cilit neve ja kena mbyll kuptimin dhe zemrën e perceptimit. S'merr vesh ai. Wattaba'a hawa, dhe ai e ndjek epshin e tina. Mos gabo me dëgju këtë njeri, mos gabo mu mu kon në përputhje me ata dhe në raport harmonik me ata. Mos gabo me qenë kështu. Wa kana amruhu furuta. Dhe çështja e këtij personi është E marrë në fund, ka përfundu që ki person nuk rregullohet. Ky ajet është mekki, ka zbrit në periudhën e davetit të msheft. Davetit të msheft, hala për mësim nuk ka dal haptazi. E tash, wasbir nefseke meal-ledhine jed'une rabbehum. Kjo është e para cilësia që ja ka msu Allahu xhallahu ala pejgamberit të tina dhe vlenë, për, kanë thonë dijetarët, për çdo udhëheqës të muslimanve. Wasbir nafsak. Është shumë e rëndësishme se në periudhën e Mekës shumë ju ka fol Allahu xhallahu ala për sabër. Se patjetër u kon sabër i madh është kërku prej atyre, sikur që kërkohet në periudhën tonë. Ku etapat zhvillohen kadale, fitnet janë të mëdha, dija është e vogël, e sakta, Fitne ka dhe dyshime të mëdha, këtu duhet sabër i madh. Kush nuk ka sabër dështon. Andaj Allahu xhallahu ala qysh fillim ka thënë wasbir, bon sabër. Kadal sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe ai ka qenë njeri dhe shumicën e strategjive i ka marrë prej Allahu xhallahu ala. Prej Allahu tebareke ve teala dhe mënyra e davetit ka qenë andaj disa dijetarë kanë thënë daveti është ibadet. Daveti është ibadet. E da, ibadeti sa kushte i ka? Dy. Me qenë për Allahun dhe e dyta me qenë pajtushmëri me sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cili ibadet, s'i plotëson këto dy kushte është batil dhe pasojat i ka batil. Dhe ai njeri i cili vepron ata batil e kështu me radhë. Po gradualisht, nëse qëndron me ata çka Allahu të kanë ndalu me qëndrue, fillon akidja dhe besimi dhe themeli zhduken. Saqë ka thonë Ibn Kajjim el-Xheuzije, ka thonë doktorat e zemrave, e ka për qëllim ulemat e selefit. Ibn Kajjimi selefin i qujnë doktora të zemrave, sepse ata nuk janë marrë me fizikën, por me zemrën. Kur ka fol për qëndrimin me bidatxhitë, ka thonë, vallahi një buzëqeshje ndaj bidatxhiut kushton shumë. Një një buzëqeshje ndaj bidatxhiut kushton shumë. Thotë unë kam taku njerëz, të cilët iu kanë buzëqesh bidatxhive për disa muaj janë bo bidatxhi. Sepse buzëqeshja edhe dijetarët, shkencëtarë të sodit, të cilët e studiojnë psikologjinë, thonë buzëqeshja lidh harmoni me njerëzit. Andaj buzëqeshja sunet apo m'i qesh vllait tan musliman është sunet. Pse? Sepse vetëm shkon duke e shtue dashurijën. Po m'i buzëqesh bidatxhiut të cilit je i urdhnu mos m'i buzëqesh, fillon barierat e urrejtjes bin dhe krijohet harmonia. Andaj ka thonë prej selefit, kanë thonë kur kanë folë për punën e uljes së shikimit, ka thonë kur t'i keshësh një vajzës të cilën e ki ndalu me me i kesh, ka thonë vetëm se i ki gjujt penjt për m'u lidh me ta. Me t'buzëqesh ni femën, domethonë që ajo ka lëshu diçka helm prej, prej asaj tek ti. Ndalume por po folmi. Kështu është edhe raporti me njerëz. Nëse ti i buzëqesh ati çka s'duhet me buzëqesh, lindin defekte. Andaj Allahu xhel-le ve ala qysh fillim çka i ka thonë Pejgamberit alejhi salatu ve selam, mos gabo me nejt pos me ata të cilët e lutin Zotin e tyre mëngjes dhe mbramje. Pra zgjedhja e shoqërisë, sahabët, Pejgamberi alejhi salatu ves selam a kon ose në shpi ose në shtëpinë e Arkam ibn el-Arkam me sahabët e tina. Na nëse nuk e zbatojna këtë parim, qysh fillim dështon. Ti pastaj sa dush filozofo, Islami, leverdia e Islamit, maslahati i Islamit, ja, Nuk ka mundsi, vetëm se ki dështu qysh fillim. Edhe është tha shumë është me rëndësi me i studiu ajetet mekije dhe shokët e Pejgamberit salasem në periudhën mekije. Shumë është me rëndësi, tepër me rëndësi. Andaj, fillimisht i ka mësue shoqërien. Patjetër me definu shoqërien. me definu shoqërien. Cilat janë këta njerëz të cilat e lutin Allahun mëngjes dhe mramje. Pra janë të sinqertë ndaj Allahu tebareke ve teala. E dyta, prej cilësive të kësaj shoqërie e cila duhet me qëndru me ata, është se këta juridune vexhhe. E dojnë vetëm ftyren e Allahu xhel-le ve ala. Çfarë cilësimi preciz. Cilësim preciz, e dojnë vetëm ftyrën e Allahu xhelle ve ala. Te këta s'ka menhexh edhe metodologji pragmatike. Metodologji e levërdisë. Si të kam levërdi unë me ni ven, unë jam aty. S'kam levërdi unë s'marr pjesë. Ja, nuk është kështu. Menhexhi Allahu xhelle ve ala nuk është ky. Nëse unë jam rahat, le të kallet kjo dunjaja, çka menhexh pragmatik. Sepse demokracia është indërtu me njërës të cilat janë kon pragmatik. Dhe kanë thanë, njeriu duhet me kqyr levërdinë e vet. S'pat levërdi le ta lanë atë metodologji, jo. Menhexhi Allahu xhelle ve ala është në kundërtën e kësajna. Ti mundesh me mos pas kurgja levërdi. Po nëse ti duhesh me qenë me një vend ku islami ka dobi, ti qaty dush me kanë. Po unë s'po përfitoj kurgjo, mos përfito kurgjo. E kjo është ai menhexhi Allahu xhelle ve ala. Pse? Sepse ata shikimi i tyre përfundon në dunja. E shikimi jonë s'përfundon në dunja, përfundon diku tjetër. Përfundon në ahiret. E ka mundësi Allahu xhelle ve ala leverdin tane, dobin tane ta kalon në ahiret, e jo në këtë në këtë dunjë. Andaj cilësia e atyre njerëzve të cilët ti duhesh me qëndru me ta, juridune wexhhe. Ata e dojnë vetëm Allahun te bareke ve teala dhe me veprat e tyre e dojnë vetëm Allahun te bareke ve teala. Pastaj ka thënë wala ta'du aynaka anhum. Mos i shkep syt nga ata. Mos i largo syt nga ata. Vazhdimisht kqyri ata. Edhe kjo është një dobi tjetër, ku shikimi në sytë e besimtarëve dhe në fytyrat e besimtarëve ka dritë në vetveti dhe ngrit besimin në vetveti, siç ka thënë Abdullah ibn Mesudi, ju ka thënë disa shokëve të tija, Hayya bina nu'minu sa'a. Eja me neve, ulu me neve të besojmë një çast. Çfarë besimi një çast? Unë të shof ti, ti të më shef mu, diskutojmë për fenë e Allahu xhelle ve ala, edhe shtohet besimi në Allahun tebareke wa teala. Siç është e njohur se përshëndetja dorë për dore me besimtarin i shlyen mëkatet. Wa la ta'du ajnak, mos gabo mi largu sytë nga këta njerëz. Edhe e kundërta, mos gabo mi majt sytë te ata të cilët, nuk janë prej palës tonë edhe taborit tanë, sepse ka problematikë aty. Turidu zinete lhajatid dunja, e këto është ajo Allahu xhelle ve ala çka është el latif el khabir ai e di çka ka pas çdo sendit na s'i dina lehu muaqibatun Allahu ka pas çdo gjëje i din se kush i qëndron pas na nuk i dina na i shohna veç skenat e përjashtme e Allahu është është i dishmi i sendeve të mshefta nëse i largon syt nga këta besimtar të cilët e dojnë vetëm Allahun dhe të cilët e lutin vetëm Allahun sinqerisht kristal nuk i shoqërojnë Allahu xhelle ve ala ortak asnjë send e nëse nuk i shikon këta e kërkon dunjanë domethanë mos i largo sytë nga besimtarët duke e kërku dunjanë e në tefsir ka ardhë se ti nëse i kshyr të tjerët ti dunjanë e lyp ti dunjanë e lyp Andaj njerëzit të cilët e kanë menhexhin pragmatik të leverdisë vetëm çka përfitoj unë dhe nuk më intereson çka fitojnë muslimanët dhe ata a kanë dam apo a kanë maltretime ky menhexh nuk është menhexhi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këto ajete mekkije kanë zbrit qysh fillimisht me vetëdijesu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe me i vetëdijesu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj njerëz është interesant se i lexojnë këta ngjarje, i lexojnë këta ngjarje dhe i shfletojnë këta ngjarje, po kur t'i zbresin realitet, nuk i zbresin si duhet. Nuk i zbresin si duhet dhe i lexojnë ngjarjet sikur romane. Ndërsa historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe gjumi i tina është menhexh. Edhe haja e tij është ligj. Edhe lëvizjet e tina janë ligj i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse nuk lëviz dhe nuk thotë diçka dhe nuk vepron diçka vetëm se Allahu e ka urdhëruar. Andaj pejgamberit alayhi salatu wasalam i ka ardh një, një shok prej tina i ka thënë ja Rasulullah, a bën ta shënoj hadithin tand? Ka thënë po shënoje. Ka thënë po disa po më thonë se ti fol edhe kur je nervoz. Ka thënë shënoje se vallahi nuk del prej gjuhës time, pos ajo çka Allahu është i kënaqur me ata. Domethënë mu s'um le Allahu me folë diçka çka nuk është i knaqt. A është e qartë? E këto pejgamberi alejhi salatu wasalam këto mësime i ka marrë qysh fillim në kohën e periudhën e mekës. Pastaj ka zbrit një ajet tjetër shumë interesant ku i ka përmend tri cilësi të besimtarëve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam jau ka lexue. Dhe kjo çka do ta përmendmi, ajetet mekkije në përgjithësi ka qenë landa mësimore në shtëpinë e Arqam ibn al-Arqam. Aty ku janë mbledh, pejgamberi sallam ju ka lexu Kur'an. Çfarë Kur'ani qaj që ka zbrit? Cili ka zbrit Mekki? Ju e dini se 13 vjet pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë në Mekë dhe kanë zbrit shumë prej sureve të mëdha, sura al-A'raf, sura al-An'am, sura të ndryshme, an-Nahl, Jusuf, shumë prej sureve, madje suret e shkurta gati krejt kanë zbrit në Meke, dhe këto janë çështje akide, çështje besimi, çështje themelesh, parime, të cilat janë ngulit në kokat e sahabeve dhe kanë punu me ato parime vazhdimisht. Ajeti i cili ka zbrit, ka qenë, minel mu'minine rigjalun, kur ju ka zbrit Allahu Xhelle ue Ala sahabeve, minel mu'minine rigjalun, prej besimtarëve ka burra, Pastaj ka thënë, Sadaku ma ahedu Allahe alej. Ata e kanë majt besën e dhanun Allahut. Kanë dhanë besë. Na kena përmen në librën e akides, se Allahu e ka përmenë në suren Araf një besë që e kena dhanë Allahut. Besë. Elastu bi Rabbikum, qalu bela, ku Allahu na ka pyet të gjithë neve, shpirtave ton, a nuk jam unë Zoti juej? Allahu thot të gjithë kanë thon bela, shahidna. Allahu ka thon dëshmojmë. Dëshmojmë se i keni thon këtë llaf, e keni thon këtë fjalë, e keni thon këtë miratim dhe pohim. Dhe ka thon Sheikhul Islam Ibn Taymija, cili është ki ki miratim se çdo njeri e din se Allahu është krijuesi i tina. Dhe se ky o rob e ai është krijuesi absolut. Andaj Allahu xhalla wa ala i ka thënë prej besimtarëve ka burra. Çka ka dashur me i thanë? Besimin. Kristalizone besimin. Mu'minin. Banu besimtar si duhet. Pastaj u ka thon rijal. Burra. Shikone. Besimi nuk është simpati. Akidja nuk a simpati, ti mundesh me pas simpati dhe me t'u duk e mirë kjo dhe e drejtë. Po besimi kërkon burrëri, kërkon trimëri, kërkon sakrificë, kërkon me dhanë vetveten për këta. Nuk është diçka e cila dashurohet dhe mjaftë, jo. Andaj ka thënë, minë el mu'minin rrijal, prej besimtarve ka burra. O patjetër me kanë burrë, se se nëse s'je burrë, s'e ma këta. Se kjo kërkon burrëri. Çfarë burrërie? Se burri nuk ndryshon. Burri nuk ndryshon. Këto janë parime të mëdha. Këto janë parime të mëdha ka zbrit Allahu xhalla wala për me u zbatu në tokën e tina dhe me u largue ajo e cila nuk është e Allahut tebareke we teala. Pastaj ka thonë, sadaku ma ahdu Allahu alej. Pastaj e kanë majtë besën të cilën ja kanë dhonë Allahut. Tri cilësi, besimi, burrëria, besnikëria. Njeriu munet munet me kon burrë, por ndonjëherë me me me rrshit kështu, me lajku, me bë lajka dhe servilosje. Me rëndësi, Allahu xhalla wa ala nëpërmjet këtyre ajeteve ja u ka tregu mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ja u ka tregue rëndësinë e besimit dhe ja u ka tregu se kjo metodologji është e madhe, kërkon burra të cilat sakrifikojnë dhe kanë sakrifikuar. Andaj ai shoki i cili e ka vrae Hamzën Wahshiu Bilalit, Bilali para se me pranu islamin ka qenë njeri i dobt shumë dhe s'ka ba sabër për shumë sene, kur është ba besimtar Umeje ibn Khalef e ka rraf çdo dit E ka dërmue në rrafje. Dhe ni dit Vahshiu i thot, s'ke qenë ti kështu o Bilal. Nuk ke qenë ti kështu, ti je kon i dobt njeri, dobt je kon. Unë jam kon ma i fortë se ti. Ka thon tash ti je ma i fortë se unë. Gjithë këtë sabër ku e ke marr. Për dit ha qytek dhe nuk e lën parimin çka ai po kërkon me lan. Ka thon unë i kom besu Allahut xhelle wa ala. U na bo besimtar, burr, besnik ndaj Allahut xhelle xhelle wala. Andaj këto cilësi ja u ka përmend Allahu xhelle wala qysh fillim. Shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit një herë, pastaj shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo duhet me qenë metodologjia jonë. Me kuptu besimin qashtu siç është, jo qysh na dojna me kuptue. Jo qysh na dojna. Andaj ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, njeriu Për me arrit udhëzimin e drejtë ka nevojë për dy sende, për shpallje dhe për kuptimin e shpalljes qashtu siç është, jo sikur këtij që i doket. Dy sende ndryshme. Ti mundesh me pas hadithin përpara vetit. E ki hadithin ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e kupton jo në ata çka ka dasht me thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ti ç'e kupton? Këto janë dy sende ndryshme. Ka thon ka dasht me thon diçka tjetër, ti e kupton diçka tjetër. E këtu ka thonë kjo ky send ndreqet me dua. Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë, ky send ndreqet me dua, s'ka tjetër rrugë. Se ti mundesh e ki ajetin, por s'e kupton. E qysh ndreqet kjo? Kjo ndreqet vetëm me dua. Me lut Allahun xhalla wala, o Allah mundësoma ta kuptoj këtë ajet. Qysh është realitetin e vet, jo qysh me kuptoj unë. Siç ka thënë Allahu xhalla wala, "War-rasikhuna fil ilmi", dhe ata të rrasët Na përdorna fjalën e rrasë. E në gjuhën arabe i thonë arrasikh. Ai i thelluar në dije, i din ajetet. Çfarë kuptimi kanë? Ai i din ajetet. Pse? Se e lutin Allahun xhelle wala. Jed'une rabbehum. Ata e lutin zotin e tyre vazhdimisht. Këta pra kanë qenë disa prej ajeteve të cilat ia kanë formulu një personalitet këtyre sahabeve. personalitet edhe ju kanë tregu rrugën sikur që para se me kalue me ju tregu edhe detalisht çka i ka msu pejgamberi a.s. këta njerëz ju e dini në suren Rrum është interesant ka thonë Allahu xhelle wala elif lam ra gulibetir rrum fi adnal ardi Wa hum ba'de galebetihim sejuglebun. Sejuglebun. Allahu xhelle wala n'suren Rrum thot, elif lam ra, janë mujtë romakt, persiant i kanë mujtë romakt. Në disa vite, për disa vite do të munden, kanë me fitue, romakt dhe kanë me hup persiant. Kjo ajet është mekki, meke ka zbritë. E dijetarët kanë diskutu, çka lyp kjo ajet me zbritë meke? Ata sahabët janë tut me dal për jashtë. Pejgamberi s.a.s Allahu nuk i është urdhëruar me shfaq davetin haptazi, Allahu i fol për romakt atje dhe për persiant atje, që këto kanë qenë perandori të mëdha. Që arabët kur i kanë përmend persiant edhe në arabi kur i kanë përmend janë friksuar. Që mos p'ju shkon lajmi atyre atje e pastaj po Po zhdukët. E dijetarët kur kanë diskutuar, pse ka zbrit ky ajet këtu në Mekë? Kan thon disa prej tyre, Allahu xhalla wala i ka bë me isharat pejgamberit të tina, se ti edhe pse je në Mekë, friksohesh me dal tek populli jot haptazi, edhe shokët e tu friksohen me dal haptazi. Dijeni se çështja juve ka me mbrri n'te romakt dhe te persiant. Dhe ju keni m'u marrë me romak dhe persian. Dhe risalja juve dhe mesazhi juve është botëror, jo lokal. Ju s'keni me përfundu që n'atë këtë gadishull arabik, ja, çka ka ndodh realisht, apo? Çka do me thënë, utitu mefatiha esh-Sham, Rrum, e kështu me radhë. Mu më janë dhënë çelësat e romakve dhe persianve dhe Shamit e kështu me radhë. Që pejgamberi, sallallahu alayhi wassalam, e ka ditë mesazhin e tina. Wa arsalnaka lin nasi kafatan, ka thënë Allahu xhallahu ala, të kemi dërguar të dërguar për të gjithë njerëzit. Khatimun nabiyyin, vula e pejgamberëve, është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj thash, është shumë e rëndësishme të studiojna dhe të hulumtojna në kuptimet e ajeteve mekkije për ta kuptuar realitetin në të cilin neve gjendemi sot. Pastaj kanë përmend dijetarët se pejgamberi alayhi salatu wassalam Nuk është ngut në thirrjen e tina. Nuk është ngut, nuk ka qenë euforik sa më shpejt me arrit sendet. Pse? Ka përmend Sejid Kutbi edhe Muhammed Kutbi, dy vëllezërit, të cilët kanë ndruar jetë, Allahu i mëshiroftë, kanë disa libra të cilat folin për sunnetin e tederruxhit, tradita e Allahut në shkallëzimin e çështjeve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka arrit fitoren hop hop me një hap. Jo, 23 vite. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka dalë prej gadishullit arabik. Po shokët e tij kanë dalë pastaj. E kjo është një sen studimi i shkallës së i, i traditës së shkallëzimit. Periudha, periudha. Një hap bëhet, pastaj pritet hapi tjetër. Ai i cili shpejton këto periudha dështon. Ai i cili shpejton këto periudha dështon. Sikur që për shembull ka përmend Muhammed Kutbi, se ai i cili nuk formohet si duhet, ai që nuk e ngrit personalitetin si duhet, edhe i merr shkallët e larta pa i plotsu ato të poshtme dështon. Dhe kjo është ngutja të cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, el axhelatu minë shejtan, wat-tuedetu minë rrahman, shpejtimi, m'u ngut, Sendet me i ngut ka thonë është prej shejtanit, ndërsa teudde, ngadalësimi, marrja sendeve me urtësi, është prej Rahmanit, prej Allahu tebareke ue teala. Andaj dijetarët, në këtë periudhë, kanë folë se nuk duhet me i ngut periudhat e thirrjes, dhe mos me pru diçka çka nuk e ka kohën, sepse ajo mundet me pas pasoja të rrezikshme dhe pasoja e cila e damton thirrjen rrugë t'Allahu tebareke ve teala andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendëm se dijetarët kanë thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam thirrjen në fillim s'e ka bë fshehtas prej frikës, as s'ka qenë frikacak po ka qenë trimi i trimave po koha e ka kërkue përshtatshmëria ka kërkue atyre rrethanave me bë thirrjen fshehtas e kur është urdhëru me bë haptas e ka bë haptas dhe kush kur është urdhëru me emigru ka emigrue dhe ka qenë Arabët kena përmend fillim të ligjëratave se s'kan pas perceptim qysh duhet për Allahun. Nuk e kanë ditë kush është Allahu. Ata e kanë ditë se është krijuesi Allahu xhelle ue ala dhe është zoti absolut. Mirëpo nuk i kanë ditë sifatet e Allahu xhelle ue ala. Nuk e kanë ditë fuqinë e pakufizume t'Allahu xhelle ue ala. Dhe përmendëm se çka kanë besu peran, perandoria romake dhe çka kanë besu perandoria persiane. prej sendeve ma të qelbura që ka mundë me ekzistue dhe zota të ndryshëm të cilat kanë adhurue. Allahu xhallahu ala fillimisht sahabëve ja ka për, përmirësu akiden, besimin. Çka duhet ju me besue për Allahun xhelle ue ala? Se njeriu, nëse nuk e njeh Allahun, kurgjo nuk mundet me bo n'fushë. Kurgjo nuk mundet me bo n'realitet. Nëse nuk e njeh fuqinë e Allahu xhelle ue ala, nuk nëse nuk e njeh çka i takon Allahut dhe çka i takon njerëzve. Sigurisht që është koha e fitnes bashkëkohore, kur njerëzit ia përkatësojnë dhe e cilësojnë njeriu me atributin absolut të veçantë vetë Allahu xhelle ue ala. Allahu xhelle ue ala është inil hukmu illa lillah. Allahu xhelle ue ala thotë gjykimi dhe kodifikimi dhe vendosja e ligjeve është e drejtë absolute për Allahun xhelle ue ala. Nuk ka mundësi dikush m'u përzi n'këtë çështje. Ai është i veçantë në këtë mesele. pos Allahu xhalla wala dhe kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam kayfa ittakhadhuhum qysh i kanë marr këta zota unë nuk e, Adiju i ka thonë unë nuk e di se i kanë adhuru priftat ka thonë a nuk e kanë pranue hallallin prej priftave të tyre edhe nëse e kanë ditë se Allahu e ka bërë haram ka thonë po kjo po a nuk e kanë pranu haramin prej dijetarëve duke qenë n'vetëdije se Allahu e ka bërë hallall ka thonë kjo po Ka thonë, tilke ibadetuhum. Kjo është ai ibadeti çka Allahu është e përmend në këtë ajet. Domethonë, kanë pas perceptim të gabum për Allahun xhelle ue ala. Nuk i kanë ditë cilësitë e Allahu tebareke ue teala, veçoritë e Allahu xhelle ue ala. Andaj nëse njeriu nuk e din çka është për Allahun, e ata ka mundet me ia përkatësu njerëzve. Andaj, periudha dhe landa mësimore që e kanë pas Sahabët e parë në shtëpinë e Arqam ibnul Arqam ka qenë çka i takon Allahut prej të drejtave, prej cilësive absolute, prej emrave të Tij absolut dhe çka ju takon njerëzve. Dhe cila është raporti mes krijusit dhe krijesës? Cili është raporti mes krijuesit dhe krijesës? Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith ka thënë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk ka të drejtë të respektohet krijesa kur t'i rebelohet Allahut. Dhe ky hadith ka rivajet e tjera ku e tregojnë pse e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë hadith. Dhe ky hadith ka ardh si rezultat i një sahabit i cili ka kërku nana e tij ta ndrojë fejën. Dhe pejgamberit a.s. i është ankue ky sahabi çka të baj me nanën teme çka të baj Ka thënë respektoje se Allahu xhelle ue ala ka thënë me respektue. Derisa është vështirësu gjendja Pejgamberi ka thënë nuk ka të drejt me u respektu krijesa kur rebelomi na Krijusit Andaj duhet me u dit respekti i Krijusit dhe respekti i krijesës Nëse njeriu nuk e njef Allahun vjen me koklavitje dhe i prish sendet. Andaj, Allahu xhelle ue ala i ka përmend në suret mekkije disa prej perceptimeve të gabume që i kan pas para se me ardh pejgamberi sallallahu aleyhi sallem dhe u ka përmirësu. E para prej këtyre ka qenë se Allahu është i zhveshur prej çdo mangësie dhe është absolut në sifatet e tina. Ka thënë Allahu xhelle ue ala, Walillahil esma ul husna, Fed'uhu biha. Allahut i takojnë emrat e bukur. Absolut. Neve atje në ligjëratën e besimit jemi duke fol për emrat dhe cilësitë e Allahu xhallahu ala, ku ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, dietari i madh i muslimanëve, i shquari në dije, ka thënë ajka e besimit është njohuria për emrat dhe cilësitë e Allahut xhallahu ala. Kush s'ja njeh Allahut emrat dhe cilësitë, s'e njeh Allahun. Andaj njohja dhe dhe dituria për këto emra është palca e dijes, ajka e dijes, sendi më i mirë i cili ka m'u msu. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë Allahut i takojnë emrat më të bukur. Fad'uhu biha. Thirrni Allahun me këto emra. Thirrni Allahun xhallahu ala me këto emra. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dhe largoni njerëzit që i shtrembrojnë emrat e Allahut. Na e përmendëm atje shumë interesant fjalën e Ibn Abbasit në tefsirin e këtij ajetit. Ajetit Mekki. Mos rrini me ata njerëz që i shtrembrojnë ajetet e Allahut, emrat e Allahut. Çka ka thënë Ibn Abbasi? E morin emrin e Allahut dhe ja përkasojnë putit. Allah e lat e kanë përkatësue. Latit e kanë qujtë me emrin e Allahut. Menat, Menan, Mëshirusi. Allahu xhelle ve ala i buti, ja kanë përkatësu menatit. E kështu me radhë. Andaj, Ibni Abasi është komentatori ma i mirë apo i Kuranit. Dhe ka tregu se ky ajet është për qëllim se ata njerëz i kanë morë sifatet e Allahut, cilësitë e Allahut ja kanë përkatësu dikujt çka s'e meriton. e cila ndodh realisht në kohën e sodit. Mosnjohja e Allahut i ban që njerëzit m'ja dhon cilësitë e Allahut dikujt i cili nuk e meriton. Andaj ka ardh periudha në periudhën e parë saktësia dhe përmirësimi i këtyre sendeve. Allahu është absolut në emrat e tij, në cilësitë e tijna. Andaj Allahu xhelle ve ala në dy ajete në Kur'an ka thanë: "Wa ma qadarullahi haqqa qadrihi." Njerëzit nuk e respektojnë Allahun me madhërinë e tij çka e ka. Ka thanë Ibn Qayyim al-Jauziyje dhe shirku, i gjithë shirku dhe i gjithë ortakllëku buron prej mosdijes së këtij ajetit. Wa ma qadarullah, nuk e respektojnë Allahun çish duhet. Dhe i morin sendet hajgare, dhe i morin sendet jo me seriozitet. Dhe i morin ajetet jo çish i kanë kuptu sahabët. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka cilësu sahabët kur i lexojnë ajetet se dridhen prej frigës Allahut xhelle ve ala. Wajilat qulubuhum, dridhen zemrat e tyre. Dridhen zemrat e tyre. E ka kuptu madhrinë e Allahut xhelle ve ala. Ju e dini se prej Selefit duke lexu Kur'an ka vdek. Atë shumë ka mrri friga derisa ka ndru jetë. Kta s'kan kanë budall ata. Nuk ka kanë budall. Djali Fudejl ibn Ijadit nuk ka kanë budall. Alim a kanë. Dijetar. Po friga e madhe prej Allahut ja ka morr shpirtin. Ka, do, ka vdek, ka ndru jetë. Sepse friga e Allahut xhelle ve ala ka qenë shumë e madhe në zemrat. e tyre wa ma qadarullaha haqqa qadri e ata nuk e kanë respektu Allahun me madhrinë e tij kjo ka qenë e para çka ju ka msu pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë periudhë landa e parë e dyta është se Allahu xhelle ve ala është pronar dhe mbrat i çdo sendit kur njeriu e din se Allahu është pronar dhe mbrat i çdo sendit nuk mërzitet për asnjë send Andaj Allahu xhalla wala ka bo shart, kusht prej imanit m'i besu kaderin. Dhe njeriu me pas problem me kaderin, ka problem me shumë sende. Edhe hasedi është kit problem me kaderin, zilia. Pse njeriu e merr zili dikan tjetër? Ibn Kajimi thot, ai njeri që ka zili ka problem me kaderin, sepse ai nuk e ka, nuk ka problem me personin i cili është i begatuar me një begati, po ka problem me atë begatuesin kryesor. Kush e ka dhënë atij? Allahu xhallahu ala, po t'i mirru me Allahun, e s'guxon me u marr me Allahun, mirret me ata. Pse? Ka problem me kaderin. Allahu xhallahu ala i cakton të mirat, na nuk i caktojna. Ata njeriu i cili ka zili, ka problem me kaderin. E para ç'ka ju ka mësu Allahu xhallahu ala sahabeve, ja u ka zhduk këto sende. S'kan pas zili sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërmjet veti. Madje as nuk e kanë ça kokën për pasurinë e jo besimtarëve. Ju e dini raste të shokëve të pejgamberit s.a.s. të cilët e kanë lënë pasurinë komplet. Komplet e kanë lënë. Pse? Se s'janë mërzit për atë muhabet. Allahu xhallahu ala ka zbrit in rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Vërtet Zoti juve është ai i cili ka kriju qiet dhe tokën. Zoti juve, edhe ka thon pi selefit plot. Çish mu friksu prej fukarallokut Unë, kur jam rob i atij i cili në dorën të cilit janë gjithë pasuritë. Ai ka qiet dhe tokën. Unë jam rob i atij, prej çkajt m'u frikësu. S'ka arsye m'u frikësu. Nuk është arsye logjike m'u frikësu. Allahu xhallahu ala është Zoti jonë, e ai ka në dorën e tij çdo send. Edhe pasuria e cila është në dorën e tiranave, ajo është në dorën e Allahu xhallahu ala esencialisht, el Ewwel, i parit që përmendëm në emrat e tina. Ditën me natë. A e dini se shkencat bashkëkohore ende nuk e vërtetojnë diçka çka quhet errësirë? A e dini definicionin e fizikantëve të errësirës? Që Allahu xhallahu ala ka përmend në këtë ajet, në Mekë ju ka dhon informacione çka sot në shekullin 21 nuk i dinë ato. Cila është ajo? Ata natën e definojnë Mos ekzistencë e ditës. Kur mungon drita është nata. Po nuk o e vërtet, nata o krijesë e veçantë. Julixhul-lejle fin-nehar, Allah thot, natën e shtina në ditë. Po o nata vet krijesë e veçanta. Ata nuk e njofin këta. Ala nuk e vërtetojnë shkencat natën. Po çka thojnë? Në mungesë e dritës, që nuk o e vërtet. Drita ekziston si krijesë e veçantë dhe nata krijesë e veçantë. Subhane men dhekara, i pastër dhe i lartë është Allahu i cili ka përmend këto informacione e sot ala njerëzit nuk i dinë. Lexoni pak fizikë dhe kshyrne cili është definicioni i natës te ata. Lexoni dhe kshyrne çish e definojnë natën. Ndërsa Allahu xhallahu ala na ka mësu se nata është krijesë e veçantë. Yughshi Në Mekë ka zbrit, paramendone. A, a nuk i takon Allahut krijimi dhe gjykimi? Krijimi dhe gjykimi. Jo vetëm krijimi. Njerëzit këtu i pish wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah. Thot Allahu nëse i pyet njerëzit kush i ka kriju njerëzit tokën dhe qiet, do të përgjigjen Allahu. Efela tedhekkerun, a nuk mendoni? Nëse i paska kriju Allahu qiejt dhe tokën, dhe univerzi funksionon me ligjin e Allahut, a thu, a ka drejt me funksionu toka me ligj tjetër? A i takon dikuj tjetër me vendos ligje? Jo, nuk i takon. Efela tedhekkerun, kjo është Alarm i mendjes, a jini mend çka jini duke fol? Kejfe tahkumun, si gjikoni kështu? Allahu xhelle ve ala shikoni me qëfar sende i ka msu sahabët e parë. Andaj këta njerëz e kanë përhap islamin e Allahu te bareke ve teala në tokë. Pastaj ja ka përmend Allahu xhelle ve ala dhe me këtë e përfundojna se cilësitë janë të shumta të cilat kanë zbrit në Mekë, do t'i përmendmi Gradualisht, nja mas nja, sepse janë shumë të nevojshme. Edhe një herë përsëriti, shumë janë të rëndësishme. Shumë janë me kulmin e rëndësisë. Kur ta lexoni historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndaluni tek këto mesela. Çka i ka mësuar pejgamberi a.s. sahabët e parë? Çka ju ka mësuar? Shumë janë me rëndësi, sepse qëto sahabe e kanë përhap Islamin. Ebu Bekr as-Siddiq ka qenë njeriu dhe faktori kryesor që Islami me mbet Islam. Dhe mos m'u bë krishterizëm, qysh janë bë fetë e tjera. Sepse dhe krishterizmi fillim ka qenë islam. Isa, i biri Merjemit, është i dërguar i Allahut tebareke ve teala. Allahu e ka dërgu. Mirëpo, Allahu e ka caktu që në shokët e Isës mos me pas Ebu Bekër. E në këtë shokët e Muhammedit A.S. me pas Ebu Bekër dhe Omer, të cilët nuk ju ka interesu për tiranat e tokës absolut. Ju ka të interesu vetëm ligji i Allahut xhelle ve ala dhe mesazhi i Allahut xhelle ve ala që t'i nxjerrin njerëzit nga robëria e njerëzve dhe t'i nxjerrin në dritën dhe robërinë e Allahut te bareke ve teala e cila është e drejta e njeriut me qenë në në atë pozitë. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka përmend këto mesela qysh në Mekë dhe kjo e fundit çka do ta përmendmi prej sifateve është se çdo begati e kanë pe Allahu xhelle ve ala. Allahu te bareke ve teala thot: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Ju, ju nuk keni ndonjë nimet, kështu është ajeti. Wa ma bikum min ni'ma, nuk e keni ndonjë nimet, ndonjë begati, ndonjë mirësi fa min Allah. Veç prej Allahut është. Veç prej Allahu xhelle ve ala është ajo. A e ndjejna këtë ajet? A e ndjejna këtë ajet se çdo mirësi e cila na rrethon dhe e shijojna prej të mirave të Allahu xhelle ve ala, a i shijojna këto sende. Allahu te bareke ve teala kur është i smut dhe kur ka fatkeqësi, thotë vetëm Allahu xhelle ve ala ka mundësi me me mshërue dhe me mshpëtue prej kësaj fatkeqësie. Këto ishin disa prej ngjarjeve dhe virtyteve të rëndësishme të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat kanë zbrit Dhe personaliteti i tyre është ndërtue në fazën e davetit të msheftë. Mirëpo shikoni sa madhështore kanë qenë këto njerëz. Shikoni këto sifate të mëdha që i kanë pas këto njerëz, rixhal, burra, mu'minin, besimtar. Sadaku, besnik kanë qenë. Njerëzit sot subhanallahu nuk e mojnë fjalën mrena dy ditëve. E ku ma me vite. Andaj ne duhet m'i kuptu këto sende ashtu si duhet. Dhe me me formue personalitetin tonë ashtu siç kanë formue sahabët e pejgamerit alejhi salatu ve selam dhe kjo nuk ka mundësi tjetër pos duke e studiue fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamerit sallallahu aleyhi sallam dhe rrugën e sahabëve të pejgamerit sallallahu aleyhi sallam lusim Allahun xhel-le ve ala që Allahu tebareke ve teala